Harlon, kamusta ka na? Uy, Angel, kamusta ka na? Anong balita sa'yo? ay eto, graduate sa isang exclusive school for girls. Mm. Tapos, ito alam mo ba, natanggap ako sa isang napakamagarbong kumpanya. Wow. Tapos alam mo ba, ito ang kita. Sana hindi ka nagmamadali ha, ngayon lang kasi hindi, tayo hindi, nagkita. Slow, eh. Ayun, kasi alam mo ba, doon sa may opisina namin, nagkaroon kami ng outing. Alam mo, dito sa may Tagaytay. Mm-hmm. Tapos kumain kami sa isang restaurant. Napakasarap ng mga pagkain. Wala akong pake outing mo. Ah, ganun ba? Oo, tapos tapos, ito, kumain kami ng roasted chicken, fettuccine, mm-hmm. spaghetti. Wow. Tapos, Niloko lang yata ako nito. Kumain kami ng malaking hot wings. Tapos alam mo ba, habang ninanamnam ko yung hot sauce, naiisip ko yung naniligaw ka pa sa akin. Ano ba nakain ko? Niligaw ko to dati. Ugh. Ah. Ay, ito uh, naman, ilang naman. Hmm. Uy, alam mo ba, uh, Harlon, um, uh, ano bang trabaho mo ngayon? No, kita mo naman, meron akong barel. Guard. Guard ako ngayon. Security guard? Oo. Kailangan mo ng pera, no? Ah, Matagal ko nang di na Huwag ka na, huwag ka na mag-isip-isip pa. O sige na, dilibre na lang kita, bibigyan kita ng pera, ang kita. Baka gusto mo lumabas. Ikas ako kaya itong eh, baril na kasi hanggang gabi ako dito. Eh, hindi, eh. sige na, okay lang yan. Tara na, ako na bahala. Bibili na lang tayo ng mga damit, sa ukay, o kung sa mga gusto mo, may signature. Sige na, tara na, tara na. Hindi ka na. Hindi ko pwedeng... Halika na, sige na, may... Ah!